բարեկամներ։ Այսօր նոյեմբերի 13-ն է, օրը երկուշաբթի։ Եթերում կարծիքն է՝ տեղական ժամանակով 15:31 րոպե։ Տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այսօր ծրագրում Վանիկ Նովիկովն անդրադարձել է աշխատանքի եւ զբաղվածության հարցերին։ Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնում ամփոփել են շապիկի դիզայնի մրցույթի արդյունքները։ Մրցույթը նվիրված էր Զապել Եսայանի հիշատակին։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ կամփոփեն կորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության բնագավառի հիմնական նպատակն է բնակչության լրիվ եւ արդյունավետ զբաղվածության ապահովման համար պայմանների ստեղծումը ինչը ենթադրում է գործազուրկների եւ համանախապակ կարողություններ ունեցողների աշխատաշուկայում մրցունակության բարձրացում, երիտասարդների եւ կանանց զբաղվածության խթանում, աշխատուժի ներքին եւ արտաքին տեղաշարժի միասնական կարգավորում, աշխատաշուկայի ժամանակին սերնդափոխություն, զբաղվածության պետական ծառայությունները քաղաքացիներին եւ գործատուների համար առավել գրավիչ ու թափանցիկ դարձնել։ Ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը միտված է զբաղվածության խրախուսմանը, տնտեսության մեջ ընթացող զարգացումներին համապատասխան աշխատուժի մրցունակության բարձրացմանը, բնակչության եկամուտների ավելացմանը, զբաղվածության ծրագրերին հատկացված ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործմանը, ինչպես նաև սոցիալապես խոցելի խմբերի զբաղվածության ապահովմանը։ Այս ամենն ի վերջո պետք է նպաստի բնակչության լրիվ եւ արդյունավետ զբաղվածության ապահովմանը աշխատաշուկայի կարգավորմանը, ինչպես նաև բնակչության սոցիալական պաշտպանության գործիքակազմի կատարելագործմանը։ Դեռևս 2014 թվականի հունվարից աշխատանքի եւ զբաղվածության ոլորտում ներդրվել են մի շարք ակտիվ ծրագրեր, որոնք հիմնականում նպատակաուղված են գործազուրկների համանախապակ կարողությամբ անձանց եւ մասնագիտական կրթություն ունեցող, սակայն գործազուրկ քաղաքացիների փորձուսուցմանը աշխատանքային կարողությունների եւ աշխատանքային շուկայում նրանց մրցունակության մակարդակի բարձրացմանը։ Ուշադրության կենտրոնում է պահվում նաև գյուղական բնակավայրերում գործազուրկների զբաղվածության ապահովման խնդիրը։ Այդ նպատակով ներդրվել է հասարակական վարձատրվող աշխատանքներում նրանց ընդգրկման ծրագիր։ Գործող ակտիվ ծրագրերի եւ դրանց կիրառման մեխանիզմների մասին խնդրեցինք մանրամասներ հաղորդել նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության պետ Համլետ Պետրոսյանին։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել զբաղվածության մասին նոր օրենքը, համաձայն որի ներեն դրվել մի շարք ակտիվ ծրագրեր, իսկ նախկինում գործող пассив ծրագրերը ուժը փորձած են ճանաչել։ Մասնավորապես նախկինում գործազուրկներին եթե տրվում էր գործազուրկության նպաստ, դա 14 թվականի հունվարից նոր զբաղվածության մասին օրենքի համաձայն համարվել է որպես пассив ծրագիր, ներեն դրել մի շարք ակտիվ ծրագրեր։ Ներկայումս գործակալությունում իրականացվող ակտիվ ծրագրերը հետևյալն են. Առաջին. Աշխատաշուկայում ամուսնակ անձանց աշխատանքի տեղորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի եւ հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրումն է։ Նշված ծրագրերի նպատակը այն է, որպեսզի գործատուների շահագրգռի պայմաններ առաջարկին, որպեսզի գործատուն շահագրգռված լինի մեր մոտ հաշվառված գործազուրկներին ընդունել աշխատանքի։ Այս նշասարագրի հետ կապված մենք գործազուրկին տալիս ենք փոխհատուցում, եթե մեր մոտ հաշվված գործազուրկին ընդունում աշխատանքի, ամենասակ կտրվածքով տալիս ենք գումար, նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով, 6 ամիս ժամկետով, որպես գործատուի հոգսը ինչ որ չափով թեթևանա։ Եթե օրինակ գործատուն նշանակի աշխատաված, օրինակ 100.000 դրամ, ուներից 1% չափով տամ, բայց մինչև 50000։ Ձերբա նախատեսվում նաև տեսողության կամ տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող առաջին կարգի հաշմանդամներին ուղեկցողի համար նույնպես տալ գումար նվազագույնի 50%-ի չափով, ասիկ 27500։ Տեսողության խնդիր ունեցող առաջի կարգի աշխատանքային օրինակ, եթե որևէ մեկը ինքնուրույն կարիք ունի, մեկը ձերից բանաստանում աշխատանքի բերում, ելի ամենասակը տեղվածքով գործազուրկի գումարին տալիս, որպես ինքը տա այդ իր ընկերոջը կամ բարեկամին, ով իրան ուղեկցում է։ Ելի 6 ժամկետով։ Հաջորդ ծրագիրը գործազուրկների աշխատանքից ազատ նորից կոնեցող աշխատանք գտող անձանց մասնագիտական ուսման կազմակերպումն է։ Կազմակերպում մասնագիտական դասընթացներ, գործազուրկներ աշխատանքից ազատ նարից ունեցող անձանց համար շուկայի պահանջներին համապատասխան իրենց գործունեությունից բացի նաև կարճաժամկետ ծրագիր են իրականացնում շուկայի համապատասխան շու մասնագիտությունը սովորող, որտեղ հեշտ կարողանա տեղավորել աշխատանքի։ Մասնագիտական ուսման նպատակը դա։ Մասնագիտական ուսուցման ընթացքում տալիս ենք կրթաթոշակ, իսկ շրջաններից ժամանած ընկերներին, գործազուրկներին նաև ճանապարհացած, ինչպես նաև այդ ուսուցանող հիմնարկին գումար, որպես ուսուցանող Հաջորդ ծրագիրը ձեր բերած մասնագիտության մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեր բերելու համար գործազուրկներն աջակցության տրամադրումն է։ Այս ծրագրով կարող են օգտվել այն գործազուրկները, ովքեր ունեն կրթություն համապատասխան մասնագիտություն եւ ըստ իրենց մասնագիտության չեն աշխատել մինչեւ 5 տարի։ Բժշկական քոլեջը ավարտալ, նման ծրագրեր իրականացրել են ու մինչեւ 5 տարի չի աշխատել իր մասնագիտությամբ։ Մենք պայմանավորում ենք համապատասխան մասնագիտության գործատուի հետ, օրինակ անհատական հիվանդանություն, եթե գործությունը կապված է համապատասխան ծննդական հարաբերությամբ։ Պայմանավորումով, եթե գործատու համաձայն է, կողքում երրակոմ պայմանագիր, գործակալություն, գործազուրկ եւ գործատու։ Համաձայն որի գործատու, գործազուրկին ընդունում աշխատանքի 3 ամիս ժամկետով։ Մոտ ընթացքում գործատուն տալիս են գումարը, որպեսզի աշխատավարձ տա գործազուրկին։ Նվազագույնի չափով 55000 որպեսզի մարդու ստանա ամեն ամսյա կտրվածքով։ Դրանից բացի սովորեցնող գործատուն, օրինակ մի բժշկի համալագրում է, նաև այդ սովորեցնող բժշկին տալիս ենք նաև նրա նախորդ տարվա միջինամսական աշխատավարձի 20% չափով հավելում որպես սովորած։ Մի խոսքով այս ծրագրով լրիվ գործատու ոչ մի ծախս անում չի հակառակը։ Մենք նաև տալիս ենք ոչ միայն այդ գործազուրկին աշխատավարձի չափով գումար, որպես դա գործազուրկի, նաև այն ում որպես ծրագրի ղեկավար նշանակող որպես սովորածնի հավելավճան են տալիս աշխատավարձի 20% չափով։ Սա աշխատած ծրագիրը տողներ կան ծրագրից հետո գործատուն պարտավոր չվերցնի աշխատանքի, պատողեցնող բան չկա, բայց օրինակ դեպքեր եղել են, որ ծրագրից հետո տեղավորեն աշխատանքին։ Դրանից հետո աշխատանքի չընդունում, իր բազայում, իր տավյաններով գործատուն արդեն ունի պահում այդ անձիտովյանն էլ թափոր աշխատատերի դեպքում որպեսզի կարա հրավիրի գործի, եթե իրանք իրենց լավ են դրսևորել։ Կոնկրետ էստրադիստ 13 հոգի ընդգրկվալն, որից 4 հոգի տեղավորան աշխատանք։ Հաջորդ ծրագիր աշխատաշուկա ամրցանք կանձած աշխատանք տեղոն դեպքում գործատուի միանալ փողորոշման տրամադրումը։ Այս ծրագիրը բաղկացած է երկու ենթածրագրից։ Առաջին ենթածրագրով օնակություններ կառուցեն ձեռք բերելու համար գործատուի տրամադրում է 2000 դրամի չափով գումար։ Այսինքն գործատուը եթե մեր գործազրույցի կնոն աշխատանքի կնքումը երրակում պայմանագիր է, դրանից հետո ինքը կնքումը աշխատանքային պայմանագիր գործատուին հետ 1 տարի ժամկետով գործատուի հաշվին փոխանցում միանալով 2000 գումար։ Սովորեցման ընթացքում կարող գույք փչացնի, կարող ապրանք փչացնի։ Ծրագրի երկրորդ մասը աշխատատեղի հարմարեցման համար մինչև 500000 գումար տա։ Օրինակ եթե հաշման թաները տեսողության հետ կապված, տեղաշարժման հետ կապված աշխատանքի վայրում կարող թեքա հարթակ սարքին, հատուկ էրգոնոմետրիկ պարագաներ կարածել դրին, տեսողության խնդիր ունեցող օրինակ աշխատանքներ հատուկ համակարգչով կարող ապահովենք։ Մյուս ծրագիր աշխատաշուկը հետազոտման աշխատանքների կազմակերպումն է, աշխատանքի տոնավաճարի կազմակերպում, ու մի հատ նոր առաջին անգամ սկսանք իրականացնելը, դա պետական աջակցություն գործազուրկներին ծրագրի փաթեթն է, այս պահի դրությամբ դրա հետ կապված ունենք մի հատ նոր ծրագիր, դա վարձատրող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղության ապահովման համար ծրագիր։ Հիմնականում առաջնահերթությունը նախատեսվում է վերականացում համայնքներում, քանի որ գյուղացին կմնա գյուղում եւ աշխատի։ Ծրագրի նպատակը իր համայնքում վարձատրող հասարակական աշխատանքների իրականացման միջոցով համայնքում գրանցված գործազուրկը աշխատավարձ դիմաց եկամուտ ստանալ համայնքապետը ուսումնասիրելով համայնքում անհրաժեշտ ինչ գործեր անհարկավեր կազմում է ծրագիր, օրինակ ճանապարհները սալապատում, օրինակ ինչ-որ մի գերեզմանոցի մաքրում, անդրիսների տան բարեկարգում, սփավարերի մաքրում, դասի փոքր հասարակական աշխատանքներ։ Գյուղամիջյան տարածքների բարեկարգում, դպրոցի շնչյունությունների հարակից տարածքների բարեկարգման համար նմանատիպ աշխատանքներ իրականացման համար այս վազատով ազատան աշխատանքների այդ ծրագրի համար իրականացումն է։ Այս պարի դրությամբ Գիշի գյուղում ունենք ընթացքի մեջ երկու ծրագիր, մեկը Գիշի գյուղը Ղուլոն Բակոչով աղբյուր ջրողների մաքրման աշխատանքն է, հաջորդը դեպի Գիշի գյուղում գերեզմանոց տարածքի բարեկարգումն է, ընթացքի մեջն արդեն ամայնքներից ներկայացված ծրագրերից արդեն Նասկյանի շրջանում թվով 5 ծրագիր, դա Դահրավ համայնքից է, Խնածախ, Ներքին Սոսնեկ, ջրավազքներ եւ ուխտասան։ Ինչպես նաեւ ունենք մի ծրագիր Հադրութի շրջանի Ազով գյուղից։ Տարբեր ոլորտների հետ կապված։ Քանի որ համայնքներում հասկանալի աշխատատեղերը շատ դժվար գտնելը, վարձատու հասական աշխատանքները հիմնական շեշտադրումը հրավանք մեր համայնքներում պիտի առաջին հերթին անենք։ Ոլորտի պատասխանատուն համոզմունք հայտնեց, որ գործող Ծրագրերը կնպաստեն հանրապետության բնակչության լրիվ եւ արդյունավետ զբաղվածության ապահովմանը, նաեւ աշխատաշուկայի ու աշխատուժի հարաբերակցության կարգավորմանը։ Դուք լսեցիք Վանիկ Նովիկովին։ երազների երկիրը բաց էր չորս քամիներին ու ապրում էր լուր շպիտներով լճերի պարզ աչքերով իր նա նայում էր երկնքին ու գրկում արևն անդարներով երբ իջնում էր մոտ գիշերը անտարի մի անկյունից երևում էր մի ճրակ տեղին դա վառվում էին մոմերը հերավոր պատուհանից որպիսի մարդիկ չկորչեին ոչավոր աստղի շողերը հայտնվում էին այնտեղ ուր նրան սպասում էին վաղուց տեսես, եկողին սպասող է պետ, թե չէ ինչ օգուտ կակա գալու Պարզապես անտառն ու լիճը պատուհանը այնտեղին մնացել են իմ երազներում Պոչավոր աստղի շողերը չկացել են պարզապես թողնելով ինձ լոկ մի ուղեցիր Իմ երազների երկիրը ինչ դադարք է առանց կեզ եթե դու միայն իմանայիր Իմ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց կեզ եթերում։ Այսօր նոյեմբերի 13-ն է, օրը երկուշաբթի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնում ամփոփել են շապիկի դիզայնի մրցույթի արդյունքները։ Մրցույթը նվիրված էր Զապել Եսայանի հիշատակին։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Արդեն հայտնի է դարձել Ստեփանակերտի Թումոստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի Զաբել Եսյանի հիշատակին նվիրված շապիկի դիզայնի մրցույթի հաղթողը։ Թումոյի ուսանող Աստղիկ Սիմոնյանը Զաբել Եսյանին պատկերել է վառ ու միևնույն ժամանակ մռայլ գույներով, այդ կերպ ցույց տալով մարդու իրավունքների ջատագովի կյանքի տարբեր ասպեկտները։ Նկարում մեջ անտառած հենց այդ գույները, որ բազմազան էին, այսինքն տարբեր իրադարձությունների նման, տարբեր գունային երանգավորում եւ ուրախությունը եւ տխրությունը, քանի որ Զաբել Եսյանի կյանքը շատ դժվարին էր, բայց դրա հետ մեղ կային նաեւ լավ օրեր։ Ցանկանում եմ Զաբել Եսյանին ներկայացնել այդ ձևով։ Հենց ընտեցի Զաբել Եսյանի դեմքը, որպեսզի ավելի ճանաչելի լինի, քանի որ հենց սկզբից անկեղծ ասած ես չգիտեի թե ով է Զաբել Եսայանը։ Երբ հայտարարեցի մրցույթի մասին, անտեղյակ էինք։ Հետո այդ ընթացքում մեզ տարված նյութերով, ծանոթացան նրա կյանքին, նրա վեպերին։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ ամերիկահայ բարերար Ջուդիթ Սարյանը կազմակերպում է Զաբելիեսյանի հիշատակին նվիրված հանրապետական շարադրությունների մրցույթ։ Այս տարի Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնի Թուֆենկյան հիմնադրամի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ համատեղ կազմակերպեց նաեւ շապիկի դիզայնի մրցույթ։ Լսենք Թուֆենկյան հիմնադրամի գործադիր տնորեն Ռաֆի Դուդակլյանին։ Շաբիկները մրցույթի գողքից ընտածող այլ մրցույթներ են։ Շաբիկները պիտի հակնվեն, որպես Իզաբել Եսայանի գաղապարը դարած, Իզաբել Եսայանի գաղապարները դարածվեն ավելի ճիշտը, իր անձը ճանաչվի։ Դա էլ մրցույթ է, Իզաբել Եսայանի անձին եւ գործին ծանոթացման աննպաստում է սպոլորը։ Այդ կոնտեքստի մեջ կարելի է տեսնել։ Շապիկների դիզայնի մրցույթին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել Ստեփանակերտի Թումոյի 30-ից ավելի ուսանողներ։ Կենտրոնի ղեկավար Կորյուն Խաչատուրյանն է ամփոփում մրցույթի արդյունքները։ Ամենասկզբում 100 հոգից ավել դիմեց։ Մեծ խանդավառություն կար, մրցույթ, մրցույթ, վերջում կամերա եւ այլն։ Հատում եմ, որ շատերը եկան զուտ տեսնել թե ինչի մասին է։ Ուրեմն մենք 3 փուլ ունեցանք, առաջին սևագիր ասված ժամկետը, երկրորդ սևագիր ժամկետը եւ վերջնական ժամկետը։ Գնալով գնալով մաղվեցին, չացան, ամենավերջում դիմեց 33 հոգի։ 33 հոգուց Թումու Երևանում Նարեկը եւ ուրիշներ նայեցին, ուսումնասիրեցին եւ ընտրեցին լավագույն 12-ը։ Լավագույն 12-ը ուղարկեցին Ամերիկա։ Այդտեղ ժյուրիի անդամներ էին հանդիսանում, հենց Ջուդի Սարյանը, ով սպոնսորն է այս թե մրցույթի շարադրության, թե դիզայնի, եւ մի քանի ուրիշ ամերիկա հայեր, հայեր էին հիմնականում, 5 հոգի էին իրենք 12-ից ընտրեցին մեկը։ Տուֆենկյան հիմնադրամն առաջին անգամ է հանդես գալիս մրցույթի հովանավորի դերում։ Մենք իբրև Տուֆենկյան հիմնադրամ այս տարի նաև հովանավորողներից մեկն ենք եւ շատ հբարտ ենք, որովհետեւ մրցույթը բարձաբես նվերդալը ստանալու համար չէ, այլ Զաբել Եսայանի արժեքների տարածման համար է։ Զաբել Եսայանը համամարտկային եւ ասկային արժեքներով դոկորված անձնավորություն էր, գրող էր, բայկարում էր արտարության համար, բայկարում էր հավասարության համար անում էր այն, ինչ իր ժամանակին ոչ մի գին ամբողջ տարածաշրջանում չէր կարողացել անել կամ չէր համարցակվել անել ավելի ճիշտը։ Այդ առումով իր ներկայացրած արժեքը մեր հայ իրականության մեջ շատ բարձ է եւ մինչեւ այսօր էլ ամբողջ հայացքը բարձրակնադում թե իր համամարտկային արժեքները եւ թե իր ազգային մեր քաղաքանության, մեր կյանքին բերած նպաստը։ Ռաֆի Դուդակլյանի խոսքով մինչև նոյեմբերի վերջը հայտնի կդառնա նաև շարադրությունների մրցույթի հաղթողը։ Եզրափակիչ փուլի 12 մասնակիցներն արդեն ընտրված են։ 12 ֆինալիստները ընդրվել են։ Բավականի մեծ թիվով մի քանի հարյուր մասնակից է եղել դպրոցներից, բարձրահասակ դասարաններից։ Ժյուրին ընտրել է ֆինալիստները 12 եւ հիմա արդեն պետք է մինչեւ այս ամսվա վերջը, դեկտեմբերի սկիզբը մենք պետք է կարողանանք ժյուրիից լսել, թե ով է հաղթողը Զաբել Եսայանի այս մրցույթին։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Հայ աչքեր, սիրուն աչքեր Սև ամպներ ձեզ ծացքեր դարեր Սև վիշտներ ձեզ մաշել տանջել, Ձեզ նիտ շպիտ նարել տարել, Նույն սիլը ճակ աչքեր տրտում, Այս երբ դարձակ այսպես, Hayır, aç aç aç gel. աչքը ջահեր լույսի Էլ չի մտնի երկինքը ձեր Բացվել է դուր նոր շալույսի Շողքով լծրել երկիրը մեր Çaq aşkertër tu As jetër caka spes Hëndu Ai aşker Ai aşker քայի աչքեր սիրուն աչքեր Կարծիքն է եթերում։ Մեր հանդիպումը կանփոփենք օրացույցով։ Այսօր Անտիոքի Սուրբ Մելիտոս հայրապետի, Մինաս Եգիպտացու եւ Մյուս Մելիտոս եպիսկոպոսի, Բուրաս քահանայի եւ Շինու Սարգսակի հիշատակության օրն է։ Բարության համաշխարհային օրն է։ Գույրերի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Մերի Քինգսլին, անգլիացի գրող, Աֆրիկայի հետազոտող, Լևոն Զորաբյանը, հայ դերասան եւ ռեժիսոր, Վլադիմիր Հակոբովը, ռուսաստանցի հեռուստարեժիսոր, Սերժ Չուրուկը ֆրանսահայ գործարար, Քրիս Նոթը ամերիկացի դերասան, Վուպի Գոլդբերգը կինոյի, թատրոնի ամերիկացի դերասանուհի, պրոդյուսեր, սցենարիստ, հեռուստահաղորդավար, Ելենա Ցիպլակովան ռուս դերասանուհի եւ ռեժիսոր, Աննա Դաստակյանը ֆրանսիացի գրող հրապարակախոս, Ջերարդ Բատլերը հոլիվուդյան շոտլանդացի դերասան։ Դու անցանոտ փողոցներով Անցրևում ես են արտասվելով Նա արդեն կեզ հետ չէ Դու նրան էլ պետք չես Մի ստիպիր նրան ու ինքդ կեզ Որ կդիմանակ նաև այսպես Սերն արդեն մարում է Ելքը բաժանում է այս ամենը սուրտ է Կաղաքում այս սուրտ է Կաղաքում այս սուրտ է Ժամանակը թանք է ու ագա Նրանք եզնից պոկում է շատ դանդա Դեր նրան սիրում ես Ինքդ համոզվում ես Ինքդ համոզվում ես Ցանկացած պատերը հետքերից Կհուշնես տիպել ապրել նորից Բարդ ու անարդար է Բայց կիզբը միշտ դժվար է սրտում ջահելի երասներ իսկ արջևում անծանոթ օրեր դեհարի հավասար իրար կողք մենք կանգնենք մեր ապագա ուժը հիմնել ուսուսի մեջք մեջքի մենք իրար ապագա բայց հեռու տանից թող որ ես իմանամ դու սպասում ես ինձ դու հիշիր իմ անգին ինչ ուզում է լինի խոսքես տվել դու ինձ սպասել սիրելիս երանի մի վարքյան